استسلام لا لا لا لا لا لا على كل شبر من ثراها مجاهد لا استسلام وفي كل Doseći će ova vjera koliko doseže noć i dan. Neće Allah ostaviti ni jednu kuću, ni u gradu, ni u selu, a da u nju neće ući islam. Ponosom ponosnog ili poniženjem poniženog. Kojim će Allah uzdići islam, a poniziti širk. Prenosi imami Ahmed i imami Hakim. عزا في الديار وتزهروا لتنبت عزا في الديار وتزهروا Studio على Tauhid. كل شبر من ثراها Islamska omladina Beč. في كل نقاط الأرض قد بات يكفر Poštovani džemaate, hvala Allahu tebareke wa ta'ala koji nam je dao blagodat Islama i koji nam je omogućio da budemo u ovoj Allahovoj subhanahu wa ta'ala čistoj i nenatrunjenoj vjeri. Zaista je to najveća blagodat na koju nikada ne možemo Allahu subhanahu wa ta'ala ali smo dužni potruditi se da radimo po propisima ove vjere kako bismo zaslužili Allahu subhanahu wa ta'ala rahmet i njegovu pomoć. Zaista, jedan musliman koji gleda šta se događa po svijetu u pogledu islama i muslimana time što svakodnevno se izriču optužbe na ovu Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru i što se muslimani drže ne kao građani drugog, nego Allah najbolje zna kojeg reda, ako ga uopšte ima. Kao što vidimo da čast muslimana se na svakom koraku ni podaštava, da se imetak metak muslimanski rastura i rasipa i uzima bez ikakve mjere i granice i dosta toga što bi nas daleko odvelo kada bismo pokušali barem dijelimično da pobrojimo ono sve što se radi od muslimana. Musliman ne može biti ravnodušan u pogledu svih ovih događaja. Ali postoji jedna opasnost velika, a to je da musliman izgubi nadu. Da musliman postane beznadežan i bez snage, bez volje za radom, što upravo žele neprijatelji Islama da postignu. I ono što možeš da učiniš, da se opustiš i da se prepustiš događajima i onome što se radi od islama i muslimana. Moramo imati na umu prije svega kuranske ajete, koji govore o tome da uzvišenje Allah tabaraka wa pomaže ovu vjeru. I pomaže one koji staju uz ovu vjeru. Što znači da je pomoć nesumnjivo prisutna i ona dolazi, ali ne svakome dolazi onima koji rade po Allahovim subhanahu wa ta'ala propisima. Kur'anski ajet kaže yuriduna li utfi'u nur Allahi bi afwahihim hoće da utrnu Allahovo svjetlo. To jeste svjetlo Allahove te bareke taala vjere din islama svojim ustima. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha kafirun. A Allah svoje svjetlo, svjetlo svoje vjere makar to bilo mrsko nevjernicima. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق On je poslao svoga poslanika sa uputom i vjerom istine li uzhirahu ale dini kullihi, da bi uzdigao tu vjeru iznad svih drugih vjera. Walau kerihel mušerikun, makar to ne bilo pravo mušericima. I kaže kuranski ajet isto tako وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ Zaista naša riječ je već pretekla. Već je data našim robovima koji su poslati ljudima. Oni su potpomognuti, a naše vojske su pobjednički. I kaže uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الله onima koji vjeruju među vama i rade dobra djela obećava le jestahlifanahum fil ard, da će ih postaviti za na zemlji, da predvode čovječanstvo. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. I učvrstit će i njihovu vjeru sa kojom je on zadovoljan. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. I on će im zamijeniti strah sigurnošću. Nakon što su se bojali svojih neprijatelja, bit će sigurni koji je svojstvo tih Allahovi te bareke ve taala robova? i lillahi ne bi shay'a. Samo meni kaže Allah ibadet čine i ni u čemu mi širk ne pravi. To jeste Allah te bareke taala im je najpreći, njega slušaju, njemu se pokoravaju, njemu rade i zbog njega žive na ovome svijetu. Drugim riječima ostvarili su srž šehadeta la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Ovi ajeti i mnogi drugi su sigurna i neprikosnovena istina. I oni se ostvaruju onima koji urade ono što je od njih se zahtijeva. A to je pokornost uzvišenom stvoritelju i opredjeljenje za ovu vjeru i rad za nju. A ovo što nas je zadesilo, to Kur'an kaže oma asabakum min musibatin bima Koja god nesreća vas zadesi, to je zbog toga što su to vaše ruke zaradile. Wa ja'fu an kathir. A on oprašta mnogo toga. Dakle, kada bi kažnjavao za sve, niko ne bi ostao. Prenosi nam Temim Dari, ashab Rasulullah sallallahu alaihi sallam, da je čuo Rasulullah sallallahu alaihi sallam kako kaže لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ Doseći će ova vjera koliko doseže noć i dan. La yatruku Allahu bejta mederin wala weberin illa edhalahu Allahu hada din. بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك doseći će ova vjera koliko doseže noć i dan. Neće Allah ostaviti ni jednu kuću, ni u gradu, ni u selu, a da u nju neće ući islam. ponosom ponosnog ili poniženje poniženog, kojim će Allah uzdići islam, a poniziti širk. Prenosi imami Ahmed i imami Hakim, a Albani ga drži sahihom. Prenosi se isto tako od čuvara tajne Resulullah s.a.v. Huzeife el-Jemanija, da je čuo Resulullah s.a.v. da kaže تكون فيكم النبوة ما ša Allahu en tekun. Među vama će biti poslanstvo koliko htjedne Allah da bude. Da bude. Thumma yarfa'uhu Allahu idha sha'a an yarfa'aha. Zatim će ga dignuti Allah kad sjedne da ga digne. Thumma tekunu النبوة ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة Zatim će poslije toga biti hilafet po programu nubuveta ili vjerovjesnikovom životu po sunnetu Rasula sallallahu sallam kao što je bio u kolefaj Rašidina. Fetekunu maša Allahu en Pa će to biti koliko Allah tjedni da bude. Summa jerfa'u Allahu i daša je jerfa'a. Zatim će Allah dići to kad tjedne da to digne. ثم tekunu mulken aban. Zatim će to biti nasljedna vlast. Kraljevi jedan sin nasljeđuje oca i tako dalje. Fetekunu maša Allahu en tekun. Pa će biti koliko Allah jedne da bude. Thumme jerfa'uha Allahu i da ša'in jerfa'a. Zatim će Allah to dići kad sjedne da se digne. Thumme tekunu mulken džebrijen. Zatim nakon toga će doći nasilna vlast vladari, kraljevi, ali dolazit će na vlast silom. Neće više nasljeđivati sinoca, nego će silom vojskom dolaziti na vlast. Što kažu pučevi i revolucije i tako dalje. Fetekunu maša Allahu entekun. Pa će to biti koliko Allah ne da bude. Summe jerfa'u Allahu. Izaša i Zatim će to Allah dići kad sjedne da se digne. Summe tekunu l'hilafetu ala min Zatim će nakon toga biti ponovo hilafet po sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem. Koliki period obuhvata ovaj hadis o kome on govori? Allah najbolje zna. Ali je bio i pravedni hilafet, ali su bili i nasljedni vladari, ali su bili i nasilni vladari i ništa drugo nije ostalo nego pravedni hilafet o kome govori Resulullah s.a.v. Ovaj hadis bilježi imam Ahmed i imam al i, imam Albani smatraju ga sahihom. Od Sa'd ibn Abi Waqqasa radijallahu anhu prenosi hadis koga bilježi imam muslim da je rekao Resulullah s.a.v. La tezalu ta'ifatum min ummeti. Zahirina ala l'haq. La yadurruhum men khazalahum hatta jati amru Allahi wa hum Neprestano će biti u ovome ummetu, stalno, neprekidno, će biti među ovim ummetom jedna skupina onih koji će se isticati, koji će se poznavati među ljudima po istini će na istini. Neće se sakrivati, neće bježati od svijeta. Nego će biti poznati po istini. Zašto? Zato što će ljudi u njih upirati prstom. Zato što će se neki muslimani njih odricati. Da bi sebe obezbijedili i osigurali. Lata vrlo neće im nauditi. Oni koji će ih napuštati. Dok ne dođe Allahova odredba, to je Allahova pomoć a oni će neprestano takvi biti. Dakle, hadis Resula, ali sada sada u ovom je pogledu vrlo jasan. Prenosi se od Ubej ibn radijallahu anhu, od Allahovog Resula sallam, koga bilježi imam Ahmed i Hakim, koga imam Zehebi smatra da je sahih, gdje kaže Bešir hadihil umme bin nasri vat temkin obraduj ovaj ummet pomoću koja će im doći i snagom koju će imati. Dakle, to, to dolazi. Bez obzira što mnogi ima, to ne bilo pravo. I to je istina. To je došlo vahjom od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Ebu Hureyre, radi Allahu anhu, u koga bilježi imaju i Buharija i Muslim, spominje nam da će ovaj ummet pobijediti one koji danas šire nered po zemlji od židova, čak da će progovoriti i šeđar i hađar i drvo i kamen i reći o muslimanu ovdje iza mene je taj židov dođi i uništi ga osim drveta garkad koji neće govoriti. Dakle, to je isto tako pred nama. U hadisu koga beži imam Ahmed i Hakim isto tako spominje Resulullah sellem, da će ovaj ummet osvojiti Rim, prijestolnicu kršćanstva. I to je isto tako pred nama. I to je haber, to je vijest s nebesa od Allaha tabaraka wa ta'ala koji je prenio svome Resulu sallallahu sallam. I to je istina. I musliman kad to zna, ne smije gubiti nadu. Isto tako, moramo imati na umu pored ovih ajeta i hadisa. Činjenicu da je islam vjera fitre. Vjera koju duše prihvataju. I iz dana u dan, ne samo među muslimanima da se ona sve više širi i jača, već i među drugima koji je prihvataju. I neprijatelji islama prije muslimana govore i priznaju da je u stvari islam jedina vjera koja je danas u ekspanziji, u širenju. Upravo zbog te svoje prirode, Zbog toga što je Allah te bareke ta'ala i tako dao. S druge strane, kod din dušmana vidimo da oni međusobno padaju u sve veći nemoral i nevaljalštine. U jednom takvom društvu koje danas hoće da vlada svijetom, godišnji procenat zločina koji se čini prelazi 14 milijuna i 250 hiljada. Svaki dan se u toj državi siluje 1900 djevojaka. Od toga 20% njihovi očevi to čine. 60% brakova koji se sklope biva razvrgnuto. A oni koji se ne sklope puno je više. U 98. godini, što njihovi podaci govore, 30, preko 38 milijuna ljudi je uvačeno u raznim vrstama pristupa. Od hiljadu njih, od hiljadu ljudi u, u prosjeku, 199 je uhvaćeno u krađama. Kako može takvo društvo, kako može, kako može takva zajednica da vodi čovječanstvo, da ga predvodi, može, kažemo, u džehennem. Može, kada mi spavamo. Može, ako mi njima plješćemo. Može, ako mi njima odobravamo. Može, ako mi obraz izgubimo. Onda mogu raditi šta hoće i kazivat kako hoće. I onda će žrtva biti optužena za terorizam i teror. A onaj koji je pravi terorista, on će raditi i dalje šta hoće. Dakle, u stvari vidimo šta se radi i musliman treba da bude toga svjestan i takvi sigurno da ne mogu uspjeti. Jer uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, kažnjavao je ljude zbog puno manjih grijeha. Jedan narod je kaznio zato što su zakidali na vagi, drugi narod što su bili nemoralni, treći zbog onoga, četvrti zbog ovoga. A šta kažete za narod koji u sebi sve to sastavi? Šta je za njih očekivati i čemu se njima nadati? Isto tako musliman mora biti svjestan da je puno težih iskušenja ovome ummetu bilo i daleko bi nas to odvelo kada bismo sve to nabrajali. Ali samo jedan primjer koji navodi ima Bibliju Kefir u svojoj velikoj istoriji početak i kraj. El bidaje on Kaže, kada su ušli Tatari, nakon izdaje šiitskog vezira Ibnul Alkamija, kada su ušli u Bagdad, prijestolnicu Hilafeta, dozvolili su ga svojoj vojsci četrdeset dana Osam izvora još potvrđuje ovu informaciju. Da se ne bi čovjek pokolebao ovo što čuje. Kaže Ibn Tezir, i tih dana je ubijeno hiljadu hiljada i osamsto hiljada ljudi, žena i djece. Milion i osamsto hiljada muslimana. Cijele porodice su bile izvođene, od najstarijeg do najmlađeg. I klani su po ulicama i tako bacani na gomile, tako da se nekim porodicama i plemenima i korijen zatro. Četrdeset dana su to činili Tatari u Bagdadu. A neki muslimani su se sakrili u grobove, na mjesta, smetljišta i tako dalje. I tu ostali četrdeset dana. Kada su izašli iz tih mjesta, otac sina nije mogao poznati, kao ni brat brata. A nakon što su izašli Tatari iz Bagdada, a i ovi iz svojih skloništa, od tolikih mrtvih, kuga se proširila tako da i oni koji su ostali u prvom mahu, bili su pokošeni u drugom mahu ovih bolesti. I nakon ovog velikog musibeta, opet je islamski ummet sa Allahovom te barakeva ta'ala pomoći uspio stati na noge. I uspio povratiti snagu i ponos. Tako da šta god se dešava ovome ummetu, ne smijemo gubiti nadu. I ne smijemo ostajati bez snage Jer uzvišeni Allah kaže وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا I nemojte gubiti snagu. Jer to hoće din dušmani. Da mu se prepustiš. وَلَا تَحْزَنُوا I nemojte se nemojte da se žalostite. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ I vi ste pobjednici. In kuntum mu'minin. Ako bili mu'mini pravi. Jer šta su te tolike snage i vojske i naoružanja prema samo jednom Allahovom tebareke ve ta'ala meleku, meleku Džibrilu, koji je jednim svojim krilom, jednim od šestotina, digao četiri mjesta Lutovog, ali i sedam naroda. Digao ih do prvoga neba, da su meleki čuli lavež ovih pasa, pa ih je izvrnuo nazad. Samo jedan Allahov melek. Allahu nije ništa teško. Samo Allah hoće iskrene, čvrste, pokorne mu'mine koji su njemu odani. Zar nismo čuli za hadis Rasula sallallahu u kome kaže od Allaha tabaraka wa ta'ala men aada li valijan faqad azentuhu bil harb ko mi uzme za neprijatelja moga Emliju moga mu'mina pravoga. Allah te bareke ve taala kaže takvome ili takvima Allahu je svejedno ili jedan ili Allah najbolje zna koliki broj. Takvima kaže Allah ja, obra, ja objavljem rat. Zbog jednoga. A šta mislite kada se broj takvih uveća? Onih kojima Allah kada kaže u uvodu takvi su pokorni koji ne prave kalkulacije koliko imam na računu ili kad će mi osiguranje ili šta će mi biti na ovome i koliko ću izgubiti i šta bi mi ljudi mogli reći. Koji gledaju šta se radi muslimanima, ima li kakva hajra pa da u tome učestvuju. Ima li kakva haj, šerra pa da ga spriječe i tako dalje. Koji žive za ovu vjeru koji su se posvetili Allahu te barakeva ta'ala. I nesumnjivo Allahova pomoć blizu takvima, iskrenima, čvrstima, pokornima i pobožnima. Molim Allah te barakeva ta'ala da nas učvrsti i pomogne tom putu. Pomoć i pobjeda od Allaha te ta'ala zasigurno da ima svoje uzroke. Od tih uzroka jeste na prvo mjesto znanje koje čovjeka čini da bude opredjeljen, koje ga čini da ne luta na ovome svijetu. Uzvišene Allah kaže وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنُ I budite Allahovi bima kuntum tuallimuna kitab. Zato što vi druge poučavate kitabu wa bima kuntum tadrusun. I zato što ga vi čitate i učite. I zato neka niko se ne zanese. Ako je i ako uči od ove Allahove knjige i ove vjere, da je učinio uslugu islamu. Već je Allah te bareke ve taala njemu dao blagodat upute. Ova vjera nije nasljedna, niti je nacionalna, niti je vjera država, već je vjera Allaha te bareke ve taala gospodara svih vjera i svih ljudi i svih nacija i svih država. Jer je Rabbul Alemin. Onaj kom je sve treba da se pokorava. I zato na prvom mjestu jeste znanje. Jer se Allahu te barake wa ta'ala ne može biti u pokornosti bez znanja. Po džehlu. A osnova znanja jeste tevhidullah, Allahova jednoća. Jeste značenje la ilaha Allah. Jeste da spoznaš onoga zbog čega si i zbog koga si došao na ovaj svijet. Onaj kome će, onoga kome će se vratiti i onoga pred kim ćeš polagati na kraju račun. Zatim da radiš po ovoj vjeri, jer je jedan od naroda na koje se Allah rasrdio bio proklet upravo zbog toga što je znao, a nije htio raditi. Pa ne budimo od onih koji se ugledaju na loše. Zatim rad, ulaganje i zalaganje za ovu vjeru. Pogledajmo koliko nevjernici ulažu u svoju neistinu. Koliko koštaju televizijski radio kuće? Koliko koštaju časopisi? Koliko košta sve to što oni čine na propagandnom i drugom planu protiv ove vjere? Da li mi kao muslimani ulažemo jedan dio toga koliko drugi ulažu protiv ove vjere i muslimana? To treba da se zapitamo. I neka niko ne misli da je dobro prošao ako se izvuče. Ne. Nego treba da se natječeš. Jer mnogi su se danas naučili na humanitarno. Pa kad se šta kaže, potrudite se, uradite, očekuju nek drugi to urade. A trebali bi u stvari da se natječemo. Ko će biti prvi i ko će biti bolji i ko će više dati i svog vremena i truda i novca i svega od sebe za ovu vjeru. Jer ti si dobitnik. I da ne budemo od one vrste koja kada čuje povik da se sakrije u mišju rupu, da se boji i strahuje da mu ljudi šta ne kažu i ne prigovore. Da se pribojava doći u ovu i onu džamiju, čuti ders ili ovo ili ono uraditi za ovu vjeru što je Allah tabaraka wa ta'ala propisao. Već da budemo od onih za koje Kur'an kaže الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا Oni kada im je rečeno svijet se protiv vas okupio, bojte ih se, oni su rekli. Povećao im se iman i oni su rekli, Allah nam je dovoljan i on je najbolji zaštitnik. Islamsko bratstvo, međusobno potpomaganje, zajednički rad. Jednom riječju, rad na ostvarenju cilja i svrhe naših života na ovome svijetu, a to je pokornost Allahu tabaraka wa ta'ala i ibadet njemu subhanahu عز وجل نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والملحدين والكفرة أجمعين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمة الحق والدين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكرهم الدم الغالي على كل ذرة تزود الأحرار مسك وعنبر ولن نضام وصن فصن دينك وعرضا وأمة لا استسلام لعمرك بالإيمان والدين تنصر سرعنا رباها والجباه أبية استوديو التوحيد سرعنا رباها والجباه أبية لتنبت عزا في الديار وتسهر لتنبت عزا في الديار وتسهر آه يا عصر العبيد جاءكم عصر الإباء حطموا كل القيود يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل دع طرق الغي فالدنيا فين لا يبقى إلا القيوم الحي دع طرق الغيب فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي يا ويح قلبي ما استتاب مما جناته يد الشباب يا ويح قلبي I Resulullah sallallahu alaihi ve sellem upozoravao je najbolju generaciju ljudi, svoje ashave i govorio im da znate ono što ja znam. Malo biste se smijali, a puno biste plakali i izašli biste u grupama u poljane plaćući i vrišući i posipali biste se po glavama prašinom. الدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي يا ويح استوديو قلبي ما التوحيد. استتاب Islamska مما omladina Beč. جنته يد الشباب يا ويح قلبي Poštovane cijenjena braćo, činjenica i stvarnost pred kojom se svi nalazimo, a koju mnogi zaboravljamo ili se pravimo da je zaboravljamo. Ono što nijednu dušu ne može zaobići. I ono što svako mora okušati i okusiti njegovu gorčinu. Ono čega se čovjek prisjeti ne može osjetiti užitak niti uživanje na ovome svijetu. To je ono za što uzvišeni kaže Sta'idu billah Kullu nefsin da'iqatul maut Svaka duša osjetit će smrt. Ono na što nas upozorava uzvišeni Allah i kaže i bojte se dana kada ćete njemu vraćeni biti. Zatim će svakome biti isplaćeno ono što je uradio i nikom zulom učinjen neće biti. Prisjeti se toga teškoga dana, za koga ima Mutekija mali kibni Dinar. Kaže, kada bi ljudi bili svjesni onoga što je pred njima, nikada ne bi osjetili slasti i uživanja na ovome svijetu. I zato čudno je i čuditi se ljudima pred kojima je ovaj veliki musibet, pred kojima je smrt, da zaboravljaju na ovu stvarnost i ništa se ne pripremaju da bi promijenili svoj hal i svoju situaciju u kojoj su se našli na ovome svijetu. Uzvišeni Allah tabaraka ta'ala nas upozorava na taj trenutak. Trenutak ljudske slabosti. Kada ti dođe melek smrti i naredi duši da izađe iz tvoga tijela. Na taj trenutak nas podsjeća kada će čovjek reći Rabbir dži'uni, gospodaru moj, vrati me na ovaj svijet. La'alli a'melu salihan fima terk pa da radim dobra djela u onome što me je prošlo. Daj mi još jednu novu priliku da radim i zaradim, jer žalim za onim što mi je prošlo od moga života. Naši ispravni i dobri prethodnici govorili su podsjećajući se na težinu smrti, govorili bi često da pred čovjekom ništa drugo nema do smrt, dovoljno bi mu bilo musibeta i opomene na ovome svijetu. A kamoli kad znamo za ono sve što dolazi poslije smrti, za sivra čupriju, za polaganje računa, za džennet i džehennem i za sve ono što će ljudima doći na sudnjemu danu. Smrt je činjenica u koju niko ne sumnja. Ali to je kako se kaže najveća činjenica i stvarnost u koju ljudi najmanje vjeruju. Niko je ne poriči, ali su ljudi svojim djelima, bilo da su vjernici ili oni drugi, često ukazuju na to kao da uopšte ne vjeruju da će umrijeti i da će odgovarati za svoja djela. A prisjeti se, čovječe, prisjeti se časa te tvoje slabosti. Časa te tvoje slabosti kada ti dođe melek smrti. Da li ćeš biti od onih kojima će uzvišeni reći O ti smirena dušo, vrati se svome gospodaru, zadovoljna, a i on s tobom zadovoljan. Uđi u moj džennet. Uđi među moje robove. Ili ćeš, ne daj Bože, biti od onih kojima će melek smrti reći O ti nečista dušo, vrati se, kazni svoga gospodara. U tome času, kada se porodica razleti oko tebe i kada potraže ljekara, u tome času kada se sastave noge jedna uz drugu i kada ti budeš uvjeđen da bježanja od smrti nema, u tome času sjeti se te svoje slabosti i pripremi se za taj trenutak teški, za trenutak koga kada se čovjek prisjeti zaboravlja uživanja na ovome svijetu i ostavlja ih. Prisjetiti se toga časa, kada te među tvojom porodicom budu oplakivali i zato jedan arapski pjesnik u stihovima kaže rodila te je majka sine Ademov plačući, ti si plakao, a ljudi oko tebe radosni i veseli, radi za dan kada će ljudi oko tebe plakati, da ti tada budeš sretan i radostan. Dakle, radi za taj dan kada ti dođe smrt, da tada budeš radostan jer si pripremio dobrih dijela i pripremio se za ahiret, ono što će te obveseliti na tvome prvom koraku prema ahiretu. Zatim se prisjeti kada te ponesu ljudi na svojim ramenima, da te stave u kabor, da te postave u kabor u njegove tmine i tjeskobu, izvodete iz tvojih kuća i stanova, izvodite iz uživanja, izvodite od tvoje porodice i tvoga imetka i stavljaju te u mračnu i tjesnu jamu. Tamo nema ni oca ni majke, niti brata, niti ikoga ko bi bio spreman da s ostane i da ti društvo pravi. Koliko si puta dženaze ti ispratio i koliko ljudi umezar spustio, sjeti se da će doći dan kada ćeš ti biti odnesen na ramenima ljudi i položen u svoj kabur i da će se oni svojim kućama vratiti i tebe zaboraviti a da ćeš ti tu sam sa svojim dijelima ostati. Kabur je prva stanica od stanica prema Ahiretu. U Kaburu će biti ili džennetska bašća ili džehennemska provalija, jer se stanovnicima Kaburova otvaraju vrata onima koji su zaslužili dobro prema džennetu, pa vide ta uživanja i proširi im se i osvijetli u džennetu i osvijetli u kaboru, tako da poželi da kijametski dan što prije nastupi, dok onima drugima otvori se, otvore se vrata u džehennem, pa gledaju svoje mjesto i dolazi im od vatre i dima, ono što ih azab čini još u Kaboru prije ahireta, jer svojim dijelima zaboravili su na ahiret. Prisjeti se toga časa i Resulullah sallallahu alaihi sellem upozoravao je najbolju generaciju ljudi, svoje ashave i govorio im da znate ono što ja znam. Malo biste se smijali, a puno biste plakali i izašli biste u grupama u poljane, plaćući i vrišući i posipali biste se po glavama prašinom. Da znate ono što ja znam. To jeste da znate ono što vas čeka i ono što je pred čovjekom na sudnjemu danu. A čovjek ne zna farikum fil dženneti wa farikum fil sa'ir skupina u džennet, a skupina u džehennem, od koje će on skupine biti. I zato na tebi je da se pripremaš, da se pripremaš svojim dobrim dijelima za ahiret, požurivanjem sa teobom, iskrenim okretanjem i obraćanjem Allahu te bareke ve taala, svojim preispitivanjem dijela koja si učinio na ovom svijetu vraćanjem ljudskih hakova i dugova koji su ti u obavezi, kao i izvršavanjem Allahovi subhanahu wa ta'ala obaveza, tako da čist pred Allaha subhanahu wa ta'ala izađeš jer niko grijehe tvoje ponijeti neće. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas zaštiti musibeta, smrti musibeta kaburskog i svega onoga što poslije toga dolazi. I prisjeti se toga trenutka, trenutka proživljenja iz grobova, iz mjesta koja se zovu mezari. Ali najmanje se ona posjećuju i najmanje ih se ljudi prisjećaju. Prisjeti se toga trenutka kada će se začuti strašni zvuk i svi iz svojih grobova izlaze kao da su skakavci raspršeni na zemlju mahšara, svi okupljeni i prvi i posljednji sa svojim i dobrim i lošim dijelima. Srce im od straha dolazi do grkljanja, a noge podrhtavaju nemaju glasa od velikog straha i strave koja ih očekuje, jer pred njima je džehennem, pred njima je prije toga strašni sud, očekuju da im se presudi. Prisjeti se toga teškog časa kad staneš pred Allaha te baraka wa ta'ala i kada te upita moj robe zašto si to i to radio? Zar se mene nisi stidio i bojao? Zar se mene nisi ustručavao, a znaš da sam te ja neprestano pratio i gledao? Zar se mene nisi bojao? Sjećaš li se toga i toga griha kada si ga uradio toga i toga dana? A ti sa svojim dijelima Prisjeti se toga teškog časa, kada ti ni tvoji najbliži ne mogu upomoć priteći, niti ti jedno dobro djelo dati. Prisjetiš se te teškoće i tegobi i šta će ti biti presuđeno. A onda davaće se knjige ljudima njihovih dijela, nekima u desnu, a nekima u lijevu ruku ili za leđa i blagoli se onima kojima njihova djela budu data u djesnu ruku i bude im rečeno čitaj svoju knjigu, dovoljno ti je da danas sam sebi presudiš. To jeste ta djela na osnovu njih ti ćeš biti ili nagrađen ili kažnjen. Prisjeti se prolaska i prelaska preko sira čuprije i prolaska kroz džehennemsku vatru. Uzvišeni Allah ti je sigurno rekao da kroz nju da u nju ulaziš i kroz nju prolaziš preko sira čuprije. Ti znaš da ćeš kroz džehennemsku vatru prolaziti, ali ne znaš hoćeš li iz nje izaći. Pa se pripremi za to. Pripremi se za te teške trenutke svojim dobrim dijelima. Svojom teobom pripremi se dobrim dijelima i ostavljanjem griha i griješenja. Pripremi se vraćanjem ljudskih, a prije toga Allahovi hakova i dugova koje si propustio u prošlosti i te ovom iskrenom Allahu te bareke jer iskrena te oba briše ono što je bilo prije toga Nemoj biti od onih koji su u gafletu i nemaru. Nemoj biti od onih koji čekaju samo trenutak da se kaže umro je taj i taj. Jer to je trenutak koji iznenadno dolazi. I zato pripremi se za to. Jer niko uzate toga trenutka neće biti da ti pomogni. Samo tvoja dobra djela, osim Allahova milost koga obuhvati. I zato nema mjesta gafletu i nemaru. Nema mjesta propuštanju Allahovih naredbi i propisa. Nema mjesta olahkom držanju vjere. Nema mjesta nemaru. Nema mjesta provođenju vremena u gafletu i besposlici i svemu od čega nema koristi. Na tebi je da se spremiš. Jer koliko je bilo mladih i zdravih koji preko noći nestade, a koliko opet bolesni, koji su živjeli još dugo godina. I zato, pošto ne znaš kada će ti doći taj eđel tvoj, onda se za njega pripremi. A Resulullah a.s. nas upozorava na te teškoće koje su pred nama i kaže Kabur je prva stanica na, prema Ahiretu. Kabur je prva stanica prema Ahiretu. Pa kome to bude u redu, sve će mu kasnije lakše biti. A kome to ne bude u redu, sve će mu kasnije teže biti. I zato pametan je onaj ko se još dok ima vremena urazumi i ko svoja djela preispita i usmjeri prema Allahu subhanahu wa ta'ala i njemu podredi ko bude radio po Allahovoj pokornosti, a ostavi griješenje, onaj ko ostavi nemari gaflet ina na Allaha te bareke ve taala se osloni i njemu okreni. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u imanu, da nas pomogne u vjerovanju, da nam oprosti naše grijehe, da nas pomogne u činjenju svih dobrih dijela i da nas sačuva od svih iskušenja koja ne možemo podnijeti. Amin.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 وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا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 وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه